Čovjek na Dunjaluku stvoren je, doveden na ovaj svijet, da upozna Allaha subhanahu wa ta'ala pa da samo njega jednog jedinog i obožava. Kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala fa'lam ennehu la ilaha illallah Allah Znaj, saznaj, nauči da nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ ja džine i ljude nisam stvorio ni zbog čega drugog osim da me obožavaju. Kako obožavati Allaha subhanahu wa ta'ala ako ga ne poznajemo ili u dovoljnoj mjeri ne znamo za njega. Kao što i kaže وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ I oni ljudi ne poznaju Allaha subhanahu wa ta'ala koliko bi trebali da ga znaju. I zasigurno slabost u pridržavanju za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, popuštanje u vjeri, ostavljanje, zapostavljanje Allahu subhanahu wa ta'ala vjere, ponaviše dolazi zbog ovoga, zbog nepoznavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato najveće znanje i najprče znanje, ono čemu bi se trebali posvetiti vjernici na prvom mjestu i najviše, jeste znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno njegovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima. Nažalost, mi se na Dunjaluku u ovom kratkotrajnom životu u kojem nam sve ovisi od njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, a pogotovo drugi svijet koji će doći nakon ovoga, on nam ovisi i kako od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah je vladar i dunjaluka i ahireta, drugoga svijeta. Nažalost, mi na ovome svijetu počesto se daleko, daleko više upoznajemo sa drugima od kojih nam malte ne, ništa ne ovisi od kojih nismo potrebni, mnogo čega. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji sve daje, onaj koji sve stvara, svi stvorenim vlada, sve to uređuje, on nas obskrbljuje, međutim mi počesto znamo za druge, a zaboravljamo na Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala spreman? Kako spremno položiti račun? Kako ući u džennet? Kako zadobiti Allahovu milost? Ako ne znamo za Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako ga u dovoljnoj mjeri ne poznajemo i ako se ne odazivamo u onoj mjeri koju je Allah subhanahu wa ta'ala postavio nama i koju traži od nas da činimo od dobrih dijela i da se ostavimo od loših dijela u onolikoj mjeri koliko je dakle dovoljno čime možemo postići njegovu milost. Zato trebamo što je god moguće više vremena provoditi u spoznavanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Zasigurno, ko upozna svoga gospodara Allaha jalla vala, onako kako se ono opisao u Kur'anu ili kako ga je opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u hadisu, taj će zavoljeti Allaha subhanahu wa ta'ala. A nakon što ga zavoli, zasigurno će i žuriti da mu se pokorava, da čini ono što on naredi, a da se ostavi onoga što on, Allah subhanahu wa ta'ala, ili njegov poslanik Muhammed alaihi salatu wasalam, zabrani. Allahova subhanahu wa ta'ala, lijepa imena su mnogobrojna. Njihov broj poznaje jedino Allah subhanahu wa ta'ala i niko drugi. Jeste, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasalam kaže da kod Allaha između svih imena postoji 99 imena kojih nauči, sazna, spozna, razumije, živi po njima, radi po njima, taj će ući u džennet. Nastojimo da upoznamo ovih 99 imena, najljepših Allahu i subhanahu wa ta'ala lijepih imena, da ih razumijemo, da svoj život uskladimo po njima, da živimo i na tome umremo, ne bili smo i ušli u džennet. Od tih mnogobrojnih Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste i ime El Hasib. Od tih mnogobrojnih Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste i Allahovo Jalla wa'ala lijepo ime El Hasib. Ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime spominje se u Kur'anu na tri mjesta. Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime El Hasib spominje se u Kur'anu na tri mjesta u jednini i u množini se spominje na dva mjesta. Dakle, Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime Al-Hasib spominje se u Kur'anu na tri mjesta. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o siročadima, jetimima i njihovom imetku ukoliko nešto im ostane od njihovog oca, naslijede nešto od imetka, od svoga oca, koji ode sa ovoga svijeta, dakle prije njihovog punoljestva, jetim jeste osoba, svejedno muškarac ili žena, odnosno muško ili žensko dijete koje ostane iza svoga oca maloljetno. Pa ukoliko im ostane nešto imetka, Allah subhanahu wa ta'ala savjetuje onome koji bude vodio brigu o njihovom imetku, bude vodio brigu o tim jetimima, siročadima, da ih prati, da nadgleda, kada postanu punoljetni, kada postanu sposobni da upravljaju tim imetkom, na kraju Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَكَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا a dosta je to što ćete pred Allahom račun polagati. Wakefa billahi hasiba, a dosta vam je Allah hasib, kao hasib, onaj koji prati vaša dijela koja radite, kako postupate sa tim jetimima, s tom siročadi, s njihovim metkom, da li ga vi koristite ili čuvate za njihovu korist. Sada oni nisu sposobni da upravljaju tim imetkom, maloljetni su, ne poznaju, ne znaju kako čuvati taj imetak, upravljati njime, pa je to dato vama na upravu, dato je vama na čuvanje. Allah subhanahu wa ta'ala prati kako vi postupate i s njihovim metkom i s njima i dosta vam je to što Allah prati vas, čuva vaša dijela, da će da budu vaša dijela zabilježena i on će vam obračun sviđati za ta vaša dijela. Na sličan način Allah subhanahu wa ta'ala govori i u suri El Ahzab Allah subhanahu wa ta'ala slično kaže na kraju ajeta وَكَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا kada govori o vjernicima, onima koji pomažu vjerovjesnike, poslanike da dostave svoje poslanice, o onima koji neće ni, neće ni od čega strahovati, niti će iza čim tugovati, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a dosta je to što će Allah biti hasib. Dakle, on je onaj koji bdije, nadzire, čuva sva dijela, sve ono što se dešava među ljudima, Allah subhanahu wa ta'ala to prati, daje da se to pomno zapiše i Allah subhanahu wa ta'ala će nagraditi shodno svome znanju, shodno svojoj mudrosti, shodno ljudskim dijelima kako su zaslužili onoga koji bude vjerovao i pomagao Allahu uđelovala vjeru njega nagraditi, onoga ko se bude inatio, suprostavljao poslanicima, vjerovjesnicima, zatirao Allahovu vjeru, nastojao da uguši Allahovo svjetlo njega kazniti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa Dakle, na trećem mjestu u Kur'an i Kerimu gdje se spomnije ovo, Allahu Jalla vala lijepo ime. Kaže, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا Kada budete pozdravljeni nekim pozdravom, vi na njega ljepše odvratite. Vi uzvratite na taj pozdrav na ljepši način ili ga u najmanjoj vjeri vratite onakvim kako, kako vam je i nazvan pozdrav. Dakle, na isti način uzvrate. Istom mjerom, ako ne možete bolje, onda istom mjerom. A doista Allah subhanahu wa ta'ala je dovoljan za sve odnosno doista je Allah subhanahu wa ta'ala hasib, opet onaj koji čuva, koji prati, koji nadzire, koji sve pomno bilježi i koji će za sve to obračunavati. I on je dovoljan svemu tome. Dakle, u prethodnim kuranskim ajetima spominje se da je Allah subhanahu wa ta'ala el hasib, onaj koji nadzire dijela. U ovom kuranskom ajetu, 86. ajetu sure En-Nisa, spominje se pozdrav nazivanje pozdrava, odnosno selama, kako, na koji način uzvratiti na isti način ili ljepšim načinom, dakle spominju se riječi čak Allah subhanahu wa ta'ala bilježi i riječi koje govorimo. Allah to čuva i Allah će nas sutra za to obračunavati. Za to mu nije potreban niko. Allah subhanahu wa ta'ala je dovoljan svjedok nad svim. I također, kako rekoh, na dva mjesta u Kur'an i Kerimu spominje se ovo Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime ali u množini da je Allah subhanahu wa ta'ala esra ul hasibin onaj koji će najbrže sviđati račune i također kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala wakefa bina hasibin a dosta je to što ćemo mi sviđati račune dakle sutra sudnji dan nije mala stvar to nije lahak dan To će biti težak dan za sve općenito. Kada nastupi sudnji dan, mnogi će biti uznemireni. Poznato nam je iz hadisa Allahovog poslanika, alihi salatu sam, da će čak vjerovjesnici i poslanici strahovati za sebe govorit će nefsi i nefsi, samo da se ja danas spasim, samo da se ja danas spasim. Moj gospodar se danas rasrdio kako se nikada ranije nije rasrdio i kako se nikada poslije neće rasrditi, samo da se ja danas spasim. Mnogi će biti prestravljeni, zato Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o sudnjem danu, spominje sebe, persira sebe, spominje, ukazuje na svoju veličinu, on će vladati i tim sudnjim danom. Kao što Allah dželovala vlada svime, on će vladati i ovim sudnjim danom i dosta je Allah subhanahu wa ta'ala, jeli, dosta je to što će on sviđati račun i dovoljan je Allah subhanahu wa ta'ala da svim tim upravlja. Također ovo Allah subhanahu wa ta'ala lijepo ime spominje se i u sunnetu hadisu Muhammeda sallallahu alaihi sallam, Allahovog poslanika, kada, kako se bilježi kod Buhari muslima, Allahov poslanik alaihi salatu wa wasalam preporučuje kada neko nekoga hvali, da kaže ja ga znam po tome, ja ga znam takvog i takvog, a Allah će mu sviđati račun, a Allah će mu biti hasib, Allah će mu sviđati račun. Allah ga zna najbolje i on će mu svidjeti račun. Ja ga znam na ovakav način, po njegovoj spoljašnjosti. Ja znam to o njemu, Allah zna sve o njemu i on će mu sviđati, sviđati račun. وَحَسِيبُهُ Allah جَلَّ وَعَلَ Što se tiče ovog imena, El Hasib, Ako bismo se vratili na riječnike arapskog jezika, vidjeli bismo da hasib ima osnovu u riječima hisab. Hisab u arapskom jeziku jeste obračun. Zatim, ihtisab, očekivanje nagrade. Očekivanje nagrade. Kako se kaže, ko bude postio mjesec Ramazan imanen billahi wahtisaba vjerujući u Allaha subhanahu wa ta'ala i očekujući nagradu od njega. Također za Lejletul Kadr, također se kaže za noćni namaz, ko provede noćni namaz u mjesecu Ramazanu bude klanjao svaku noć imanen billahi wahtisaben, dakle vjerujući u Allaha i očekujući nagradu od njega bit ćemo oprošteni, jeli grijesi. Također ima osnovu u riječi husban. Husban u arapskom jeziku ima značenje kazne. Također ima značenje dostojnosti, odnosno dovoljnosti, kao što kažemo hasbun Allah. Hasbun Allah, dovoljan nam je Allah. Dakle, hasib ima osnove u riječima hisab, obračun, ihtisab, očekivanje nagrade, husban, bogami kazna također i e, dakle dovoljnosti hasbun Allah wa ni'mal wakil kako se kaže dovolja nam je Allah i divan je on zaštitnik kada se vratimo na govore islamskih učenjaka o ovom Allahom subhanahu wa ta'ala lijepom imenu vidjet ćemo da uglavnom njihovi govori kreću se oko dva značenja ovog Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena El Hasib. A to je da je Allah subhanahu wa ta'ala dovolja nam u svemu i da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji bdije nad nama, nad našim riječima i dijelima i onaj koji će nas za njih obračunavati. Pa tako dakle Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji je dovoljan svima nama, svim stvorenjima, svim stvorenjima, ne samo ljudima, već dakle i svim ostalim stvorenjima. On je dovoljan da im pribavi sve što je potrebno im za opstanak na ovome svijetu, sve što im koristi i dovoljan je Allah subhanahu wa ta'ala da od njih odagna sve ono što im šteti, što je zlo po njihove živote na ovome svijetu. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Anfal 64. ajetu Ja ejuhan nebiju hasbuke Allahu wa mani tebaake minal mu'minin O vjerovjesniče, dovoljan je tebi Allah, dovoljan je Allah tebi i onima koji te slijede od vjernika. Tebi i ostalim vjernicima dovoljan je Allah subhanahu wa ta'ala. Dovoljan je kao zaštitnik protiv neprijatelja. Dovoljan vam je da ne strahujete ni od koga. Allah subhanahu wa ta'ala uz vas. Njime se potpomažite. Od njega pomoć i podršku tražite. On vam je dovoljan da vas zaštiti. Pa kaže šej sadi rahimehullahu ta'ala el hasib jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji dobro poznaje sve svoje robove. On zna njih. I on im je dovoljan, zato što ih poznaje. On im je dovoljan. Poznaje u čemu je korist za njih i u čemu je šteta za njih. Obrate mu li se, budu tražili od njega, da će im ono što im koristi i odagraće od njih ono što im šteti. On je posebno dovoljan onima koji koji to i traže od Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno koji svoje situacije, svoja stanja prepuštaju Allahu dželle vala, koji se oslanjaju na Allaha, svoje brige, svoje tegobe, svoje probleme, prepuštaju Allahu subhanahu wa ta'ala, potrude se, zalažu se, nastoje da dadnu sve od sebe, da učinu sve što god mogu od sebe, a zatim svoje stanje prepuste Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah je takvima učinio za zasigurno dovoljan da im obezbijedi ono što im je potrebno. I kako rekao, drugo značenje Allahovog subhanahu wa ta'ala lijepog imena El Hasib jeste dakle da je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji nadzire, koji pomno bilježi sva naša riječi, sva naša dijela i on će nas obračunavati, obračunavati za to. Zato, dragi moj brate, sestro muslimanko, Brate muslimano i sestro muslimanko, Allah je dovoljan svima nama. Uzvišeni Allah je dovoljan svim stvorenjima, u svemu, pa i nama. Zato sve što nam treba tražimo od Allaha, bez obzira nešto što nam koristi, ukoliko smo potrebni nečega, to tražimo od Allaha. Ukoliko nam nešto šteti, pa trebamo se toga kotarisati, trebamo se toga sačuvati, tražimo zaštitu, pomoć kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah nam je dovoljan za sve. Sve ono što nam treba nalazi se sigurno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Na nama je samo da podignemo ruke Allahu subhanahu wa ta'ala. On uzvišeni rekao je وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Vaš gospodar je rekao vi mi se obratite pa ću vam ja dati. Vi mi se obratite dovom, zamolite me pa ću vam se pa ću vam se ja odazvati. Zato neka nam Allah subhanahu wa ta'ala bude u svemu. Nemojmo se žalostiti, nemojmo se snebivati kada ostarimo, zađemo u pozne godine, svi nas napuste i ostave, ostanemo bez prijatelja, ostanemo bez porodice, sinovi, kćeri, ode svako sebi. Nemojmo se snebivati, Allah nam je dovoljan. Kada nas pritisnu te gobe, nedaće, iskušenja, problemi, nemojmo strahovati, niti žalostiti. Nema brige da je veća od Allaha subhanahu wa ta'ala. Recimo svemu tome, i problemima, i tegobama, teškoćama, nedaćama, Allah subhanahu wa ta'ala nam je dovoljan i Allah subhanahu wa ta'ala je najveći od svega. Kada se nagomilaju dugovi, kada nas siromaštvo izmori, kada bolest dođe, a lijeka ponestane, recimo da nam je Allah subhanahu wa ta'ala dovoljan, Allah subhanahu wa ta'ala sigurno nam je u svemu dovoljan. Svoje srce vežimo za Allaha subhanahu wa ta'ala, istinski živimo i proživimo svoj život sa ovim Allahim subhanahu wa ta'ala lijepim imenom El Hasib, onaj koji je dovoljan svima, pa i nama. Zato oslonimo se na Allaha subhanahu wa ta'ala u svim svojim, kako dunjalučkim, tako i ahiretskim poslovima. Allah dželavala je rekao u suri Talak, trećem ajetu, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Onaj ko se osloni na Allaha, Allah će mu biti hasib, fehuve hasbu, odnosno Allah će mu biti dovoljan. Osloni se na Allaha, sve što ti treba. A šta ti treba? Na dunjaluku ti treba da obožavaš Allaha dželle dželjavala jednog jedinog, da svoj život od 60, 50 i koliko godina provedeš na ovom svijetu u obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Treba ti ono što će te pomoći na tome. Treba ti hajili porodica, treba ti halal posao, treba ti da sačuvaš svoj, svoju čast, svoj obraz, svoj ugled, da dostojanstveno živiš, kao vjernik musliman, posegni za tim dijelima. Allah te je upoznao s tim dijelima u Kur'anu. Njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam u sunnetu radi ta dijela, živi dostojanstveno kao pravi musliman, obožavajući samo Allaha subhanahu wa ta'ala, padajući na seždu samo Allahu subhanahu wa ta'ala, savijajući svoju kičmu samo pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Upoznaj se s tim dijelima i osloni se na Allaha Allah će ti sigurno biti dovoljan u svemu tome. Pripremajmo se za sudnji dan, za dan konačnog obračuna. O njemu često razmišljajmo. Neka nas razmišljanje o tom danu navede na pokornost Allahu. Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima u Kur'anu spominje sudnji dan. Zbog čega? Da bismo se pripremali za njega. Allah ne navodi tek tako sudnji dan – već da bismo se pripremali za njega. Da bismo vodili računa o tome šta govorimo, šta radimo, na neki način se obračunavali još na Dunjaluku kako bismo bili sutra spremni za dan obračuna na ahiretu na drugom svijetu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ i mi ćemo na sudnjem danu postaviti prave Terezije. Nikome se neće učiniti nikoliko je trunka nepravde. Ko bude učinio bilo kakvo dijelo, dobro ili loše, makar ono bilo sićušno kao gorušica, kao zrno gorušice, mi ćemo doći s tim dijelom, dobrim ili lošim, a dosta je to što ćemo mi račun sviđati. Zatim, dragi brate muslimanu, nastojmo da na Dunjaluku činimo dijela koja bismo voljeli da sutra vidimo ta ista dijela kod sebe na našoj vagi. Kada nam se budu obračunavala dijela. Da ta dijela nađemo u našoj knjizi dobrih dijela zapisano. Ono što želimo sutra da nađemo na svojoj vagi ili u svojoj knjizi, a radimo to danas. Ono što ne želimo sutra da bude na našoj vagi ili u knjizi loših dijela, ostavimo se toga još danas. Brzo se odazivajmo Allahovim subhanahu wa ta'ala naredbama i također još brže zabranama. Što nam je Allah zabranio, ostavimo se toga odma. Što nam je naredio, radimo koliko smo doista u mogućnosti, Čuvajmo se. Onaj koji bude spor u odazivanju, lijen u odazivanju Allahim subhanahu wa ta'ala naredbama i zabranama, takvom će se sutra također cijepi dlačiti na obračunu, prilikom obračuna. A došlo je u hadisima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, kome se bude detaljno sviđao račun, taj će propasti. Taj će biti kažnjen na kraju u džehennemu. Znajmo Dakle, da ćemo sutra izaći pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah je al-hasib, onaj koji nam je dovoljan u svemu, onaj koji nam je dovoljan u našim dunjalučkim i ahiretskim poslovima. Pomažimo se svojim gospodarom, Allahom subhanahu wa ta'ala, dok smo na dunjaluku, kako bi nam Allah subhanahu wa ta'ala sutra na sudnjem danu, na ahiretu, na danu obračuna bio od pomoći pomažimo se njime na dunjaluku kako bi nam također Allah subhanahu wa ta'ala sutra je li pomogao na ahiretu kako bi nam brzo svidio račun.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 Ya dhal asma'il husna, ya khaliqana, ufrana, nas'aluka wa anta al-asma, نأمل عفو يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا رب المقيت الوهاب